Full stop. Uh, virtual recorder icon door. Document cycle is PCI door. Yek chop. Chop. Yek chop. Chop. Fast hash thumb. That's pons. Pons. WW. That's pons. Fast hash. Shatum. That's pons. WW. Data. Yek chero. Pasas. Kubit. Oje. Listo. Hash. Mordon. Merdom. As vas. Iat. Kesh. Marno. Ozi. Vano. Rohat. Udand. Zironov. Uz. Vasolte. Omriko. Mariron. Bishtar. Shod. Va. Merdom. Iron. As. Shekast. Meli. Shodan. Naft. Vatas. Allot. Donore. Bidonegon. Barkesh. Mareshon. Norohat. Udand. Dohat. Of. Emriko. Iho. As. Andom. Takiro. Tejtemo. Iva. Ektes. Odidaviron. Chemud. برای از بردن زمین های مردمی حفظ حکومت پهلوی مقابل با هویت دینی جامعه اسلامی ایران اساسی ترین تغییرات در لایه انجمنهای ایالتی و ولایتی که بود دوازده الف پرانتز بسته لکن شرط مسلمان بودن برای انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان به لکن سوگند به قرآن از سوی انتخاب شوندگان و تبدیلان به سوگند به کتاب آسمانی چهار در مورد تصویب نام انجمنهای ایالتی و ولایتی به سوالات زیر پاسخ دهید الف پرانتز بسته این تغییرات ها چه بهانهای صورت گرفت در ظاهر زمین سازی برای مشارکت بیشتر مردم در های اجتماعی انجام گرفت به واقعی آنچه بود به مشتری هویت جامعه اسلامی ایران بود جیم پرانتز بسته چه کسی به مخالفت آن دالوز امام خمینی ره پرانتز بسته چون برخلاف ظاهر دال سرانجام این تصویب نامه چه شد آن تضعیف و مقابل با هویت دینی جامعه ایران بود سرانجام در نتیجه مخالفت جدی امام و سایر علما دولت مجبور شد تصویب نامه مذکور را لغو کند پنج شاه پس از لغو تصویب نامه انجمنهای ایالتی و ولایتی دست به اقدامی زد و به چه علت لامکرد که اصول شش را نیران بیوم بسته انتلام به همه پر زیر فراندوم پرانتز بسته خواهد به علت این که از آمریکا را حفظ حکومت خود ضروری می دانست شش مخالفت علما و امام خمینی با هم پر اصول شش را نچه بود و سایر علمای مبارز از و پیامدهای واقعی این و که اجرای این اصول آمریکا بر و وابستگی سیاسی و اقتصادی کشور ما به بیگانگان می شود سیزده هفت ها آن و سخنرانان مذهبی که مواردی را یاد آوری نمودند یادآوری کرد که سکوت در برابر حکومت ستمگر کمک به دشمنان اسلام است و از آنان خواست که خطر اسرائیل را به مردم گوش زد کنند در آن زمان حکومت پهلوی با اسرائیل رابطه برقرار کرده بود امام خمینی در آشورای 1342 در مدرسه فیضی شاه را در مورد چه مسائلی بازخواست و محکوم کردند بنویسه تنگری همچاری با اسرائیل و وابستگی به آمریکا و چگونگی آن پانزده خرداد چهل را بیان کنید دو روز بعد از سخنرانی تاریخ در آشورای چهل و رژیم شاه شبانه به خانه ریختند و ایشان را دستگیر و از انتقال به تهران در از پادگانهای نظامی زندانی کردند دستگیری امام خشم و اعتراض گسترده مردم ایران در مختلف شد شدیدترین اعتراضها در شهرهای قم تهران و مرامین صورت گرفت رژیم شاه که از حرکت سریع و فراگیری و فراگیر مردم به وحشت افتاده بود به Don't get as offer کننده گان را به رول ببندند و قیام را سرکوب کنند www.قیام 15 خرداد که تأثیری در گسترش مبارزات مردم داشت بیام پانزده خرداد اگرچه به زور و با خشونت مأموران رژیم سرکوب شد بر خشم و نفرت مردم انقلابی نسبت به شاه و عوامل حکومت او افزود و انگیزه آنان را برای مبارزه تا سرنگونی حکومت پهلوی تقویت کرد یازده امریکاییها بر اساس لایحه کاپیتولاسیون چه حقی امتیازی به دست آورده بودند آمریکا دولت ایران را کرد که به مأموران نظامی آمریکا حق بدهد بر اساس این اگر آمریکاییها در ایران مرتکب جرمی میشدند دادگاههای ایران حق رسیدگی را دادن تک کاپیتولاسیون به آمریکایی ها مخالفت کرد. به چه علت؟ سه امام خمینی دادن مسئولیت عزایم آمریکاییان را اقدامی ار و خلاف استقلال کشور شمرد و شاه را به سبب وابستگی به آمریکا به شدت سرزنش کرد سیزده را رژیم تصمیم به تبعید امام خمینی از کشور گرفت و این اقدام در چه تاریخی و به کجا صورت گرفت حکومت پهلوی دریافت که امامت سازش و سکوت نیست در سیزده آبان 1343 ایشان را به ترکیه تبدیل کرد حدود یک سال بعد تبدیل امام از ترکیه به نجف در عراق تعیین یافت و تا مهر 1357 امام در آن شهر ساکن بود چهارده آیا مردم ایران پس از تبدیل امام خمینی ته از مبارزه کشیدند توضیح دهید www.ralrahelkpشهای مختلف مردم به ویژه روحانیان فرهنگیان دانشجویان و بازاریان به مبارزه ادامه دادند آنها به پیروی از امام مبارزه را وظیفهای دینی و شرعی میدانستند علاوه بر یاران و پیروان خمینی گروههای دیگری نیز با عقاید سیاسی متفاوت در مبارزه با حکومت پهلوی شرکت داشتند پانزده روش مبارزاتی افرادی مانند شهید مطهری و دکتر شریعتی چگونه بود این گونه شخصیتها روش مبارزه فرهنگی را برگزیدند و میکوشیدند با سخنرانی نوشتن کتاب و مقاله و برگزاری کلاسهای تفسیر قرآن و نهج در مساجد حسینیها و دانشگاهها اسلام انقلابی را به جوانان معرفی کنند شانزده اوضاع ایران در آستان انقلاب اسلامی چگونه بود سال 1356 پرانتز بسته در آن زمان شاه اکثر مخالفان خود را سرکوب کرده بود آمریکا و بسیاری از کشورهای قدرتمند نیز از حکومت او پشتیبانی میکردند تا این حال مردم ایران به دلیل مسائل و مشکلات مختلف فرهنگی سیاسی و اقتصادی از شاه و سیاستهای او ناراضی بودند آنها پانزده هیجده زمینه های سیاسی فرهنگی اجتماعی و اقتصادی نارضایتی مردم از حکومت شاه را بیان کنید سیاسی فرهنگی اجتماعی اقتصادی یک وابستگی سیاسی یک حکومت پهلوی به یک روزنامه آزادی یک حیف و میل و حکومت پهلوی به فرهنگ و ارزش های مد انتقاد از شاه ثروت و سرمایه های ملی بیگان دو نفوذ و دخالت کشورهای خارجی به ویژه آمریکا در امور ایران اسلامی توجهی نداشت مقام های حکومتی نداشتند کشور توسط خاندان دو برنامه های رادیو و منفی دو رژیم پهلوی حقوق تلویزیون و سینما در ملت واصول قانون اساسی پهلوی و مقام های حکومتی جهت تضعیف فرهنگ مشروط را نادیده دو فقر و محرومیت گسترده در اکثر روستاها منفی سه استبداد و سرکوب اسلامی بود توسط ساماک و مأموران نظامی میگرفت سه روزنامه آزادی سه نمایندگان مجلس و انتقاد از شاه شورای ملی و هیئت وزیران مطیع شاه بودند و هیچ استقلالی چهار اقدام زندانی و تبعید مقامهای حکومتی بسیاری از مخالفان نداشتند و شهرهای کوچک www نقطه n نداشتند هیچ دهلت قیام 19 دی مردم پمچه بود انتشار مقال توهینآمیز روزنامه اطلاعات به امام در روز 17 دی ماه 1356 19 مناسبت روز 29 بهمن سال 1356 چه بود مردم تبریز به مناسبت چهلم شدنای نوزده دیپم در روز بیست و نفر قیام کردند و تعداد زیادی از آنها شهید و زخمی شدند بیست عکسالعمل رژیم شاه در مقابل اعتراضها و تظاهرات به چند صورت بود شانزده دو صورت بود الف پرانتز بسته از یکسو برای فریب ویرگول ملت پی در پی نخست وزیران خود را عوض میکرد و به مردم وعده میداد که پیام انقلاب آنان را شنیده است و به خواسته هایشان توجه خواهد کرد به پرانتز بسته از سوی دیگر به مأموران خود دستور میداد که تظاهر کنندگان را سرکوب کنند منفی بیست و یک چرا روز هیوده شهریور سال یکهزار و سیصد و پنجاه و هفت به جنب سیاه پیومه باز معروف شد یکی از ترین رویدادهای دوران انقلاب اسلامی در روز هیوده شهریور یکهزار و سیصد و پنجاه و هفت در تهران به وقوع پیوست در این روز مأمور دوران رژیم به طرزی رحمانه تظاهرات مردم را در میدان شهدای کنونی پرانتز به خاک و کشیدند و عدد زیادی را شهید و زخمی کردند 22 مناسبت تاریخ زیر را بنویسید 26 دی ماه 1357 پرانتز فرار شاه از کشور پرانتز www نقطه دالم 12 بهمن 1357 بازگشت تا به میهن بعد از 15 سال تبعید پرانتز بسته 22 بهمن 1357 پرانتز بسته پیروزی انقلاب اسلامی و آغاز جدید در تاریخ ایران ایران انقلابی آویژگی های چهار نکته بود دیلی پرانتز بسته 24 شعار محوری انقلاب اسلامی استقلال آزادی جمهوری اسلامی پرانتز بسته 25 مهمترین های انقلاب اسلامی چه بود الف پرانتز بسته از بین بردن وابسته بی کشور به بیگانگان می باشد بتأمین حقوق ملت در چارچوب قوانین و ارزشهای اسلامی بود 1726 عامل مؤثر در موفقیت و پیروزی انقلاب اسلامی را نام ببرید منفی یکیمان و اتحاد به حزب و وحدت و استقامت ملت منفی سه رهبری قاطع و هوشیاران امام خمینی سوالات متن فصل هشتم در شانزده یک خواست اصلی